บุ๊กทูยี่สิบ vingt, 20. การสนทนาหนึ่ง conversation 1, Conversation 1. ทำตัวตามสบายค่ะ mettez-vous à votre aise, Mettez-vous à votre aise. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ faites comme chez vous, Faites comme chez vous. คุณอยากดื่มอะไรคะ que voulez-vous boire, Que voulez-vous boire คุณชอบดนตรีไหมคะ aimez-vous la musique, Aimez-vous la musique ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ j'aime la musique classique, J'aime la musique classique. นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ mes CD sont ici, Mes CD sont ici. คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ jouez-vous d'un instrument de musique, Jouez-vous d'un instrument de musique นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ voici ma guitare, Voici ma guitare. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ aimez-vous chanter, Aimez-vous chanter คุณมีลูกไหมคะ avez-vous des enfants, Avez-vous des enfants คุณมีสุนัขไหมคะ avez-vous un chien, Avez-vous un chien คุณมีแมวไหมคะ avez-vous un chat, Avez-vous un chat นี่คือหนังสือของดิฉัน voici mes livres, Voici mes livres.